Goizuntan zinegin festivala ipatuko dugu, irugarrena iraganen da azparnen, elduden ostegun, ostiral larun bat eta igandean, gurekin antolatzaile bat, jonei erabide, gunon? Bai, egunon. Lehenik antolatzailetan aipatzeko zinegin festivala eta horren gibilian, bada bai eiartzia, bai tiatiola, nor dira susen antolatzaileak? Bala, gaztetxeko lagunak, eh, jartziak ere eh, bultzatuik eta eramanik proiektu hori. Uh, eh, azkenian da lagunen arteko uh, belan bat, jandukan bezala irugarren urtia. Eh, lehen urtean baseak untsa pausatuik, e, eh, bigajena ere biziki untsa pastu zen, eta behala irugajena ikin eh, hor gituk ilusioz eta sedez eta gogoz betiak, hala eta be, espero be, jendeak be, behiratuko dituela filmen aurkezpenak, gogoa emango zakola, eta behala hor bildu azaro hortan azparneko zinemetara, izango dira Euskal film frango ikusteko, pixkat Hala, denetarik euh, dokumentalak, film laburak, euh, luzemetraiak, hau jendako marazki biziduna, film esperimentalak, zer jangeio. Ba, Tiatxolako gaualdi berezioik, euh, performantzi gaualdiak eta eta zine konzertu Slippers taldearekin. Hala, ba, izango da gauza frango egitara egitarago aberatsa, dozena bat filma dokumentala aipatu duzun bezala, Jon, eta uh, eh, alaire aipatu behar dena, eh, badira be, filma edo dokumental zonbaitzu, lehen aldikotz emanen direnak. Ba, ba, ba, funtsian uste diat hainitzeko eh, ditugula ikusi, eta lehen ditugu, ikusiko ditugula barkatu uh, filmoik, ba, berezitasunen artian, Salvador uh, izana eta izena, dokumental hori be, iritsizagigu hor uh, azken hilabete horietan, prestzela eta be, biztanda errantzuna eman dugu baiet, presginela horren eh, erakusteko, loreak berdin, santzaukanduk eh, be, donostiko eh, zinemaldia eta gero hoiekin e, ahemanetan sartuz eta eien baietza ere loreak erakusteko iparaldean funtsian bo, badira berezitasun hainit. <laughs> Aipatu ditugu gaualdiak ere, uh, Salvador aipatuko dugu uh, eh, filma egiliarekin, loreak aipatzeko, eh, bestiak beste donim, donostiako zinemaldian, berak filma edo dokumentual horrek, filma horrek ze, uh, ze iritzi uste dut ajera biziki hona ukan duela, sariak ukan eh, pixkat eh, munduan zehar izan diren mertze uh, festival batzuetan. Hala, be, euskal, uh, euskal film eder bat iduriz, be, loreak ikusteat. Egan behar da, filma zaleen dako bada, badela aukera. Egan behar da, tokiko jenden zatele badela tira bat nun bai, lehenbiziko gau aldean, azparne jutanoi, jutanoi eta amairu uh, erakustaldiarekin. Ba, hor ere, be, behar ba, azparnei, behir azparneko... Eh, lagunai begira eta azparneko biztan legusiai ere begira. Uh, eh, Artsiboko eh, irudi zahar zonbaitzuk, uh, elkarteko uh, lagun batek hor matiuk uh, itendik sekulako lan bat hor uh, irudisa joien uh, muntak eta lanan eta be, uh, parada izango da uh, eta gazten dako ikusteko nola zen ba, lehengo azparne hori iruditan film, filmetan. Filma horien hautatzeko gero egitarauan sartzeko, badela hautaketa bat, uh, miaketa, ikerketa, nola iraganda? ba, ikerketa, ez duk ez eh, hain xafera, da eh, behiratzen ditu uh, eh, kasetak, internet guneetan, ze prestatzen ari den urtean zehar, eta be, emeki sortzen ditu hau uh, e-mailez, eh, ekoizle edo ala, ezagun batzuen, batzuekin. Eta emeki emeki biltzen ditugu eh, film zonbaitzu, be, uh, kasu zonbaitzutan lortu diau elkarteko eta lagunen arteko zonbaitzu biltzea elgarrekin eta elgarrekin behiratzea. batzutan bakotsak ikusi du bere aldetik, eta gio aipatzen du bertzei, eta boan txatzen gira beti untsa uh, eh, aintzinatzea zer ziren film edo dokumentaren alde on edo txarrak, eta be, mintzatzen gira bakotsa horren inguruan, eta ze, ze gogo eta ala, ze nahi ateratzen den denen artian horrekin. Egitarra guai ja da, ez, eh? web gunean, egan behar da, uh, eh, aste buru hortan ere, badela bideo poteoa iraganen dela, eta masterclass, susen, ala, masterclass eh, hori uh, zer izanen da? ba, masterclass hala eh, uh, iratxe fresnedak dik uh, eramanen uh, izango da kurtso bat sinema uh, bat euskaraz biztan da eta ele bakar, bakar dako, izango dira uh, it, zuzeneko itzulpenak Eta ze egan, uh, Asier Altunaren film baten inguruan hasiko da, bada hor kimoak, labur metraien be, uh, nola bilduma bat, ateratzen dena urtero, eta hoien artean bazen aseraltunarena, eta bon, guk ikusi egin ditian uh, eh, labur guzioiek, eta egia da aseraltunarena, Ateratzen da, ateratzen da, ba, guzien artian, biziki edera, biziki asentsua eh, initzekin, ba, ba, ba du zait berezi, ba, filmorek, eta iratxe fresne da, ba, diten da, behaz, eh, filmoren inguruan, kurtso baten, eta animatzat. Eta ondotik hasi galtunaren labur metraiak ikusgai azparneko ostatuetan? Hala, eta erabaki diuk, eh, be, segitzia bere filmografiaren bitartez, bo, ez da hori zanen bera, baina be, antolatu diau poteo bat azparneko ostatuetan, Eh, piskat animaturik, eh, txaranga izango da ere pasatzeko uh, eh, kajiketan, eta uh, ostatu bakotxan erakutsiko diuk bere labur metrai bat. Aipatzeko ere, klip-klap lehiaketa? klip eh, lehiak eta horrek be, bildudik eh, ba, eh, arrakasta polit bat, ikusiz uh, diazkoa uh, <laughs> piskat izan zera, aurten uh, edera, ukanditi hau sei, lagun banden artean edo ala, sei ekoizpen desberdin, lujaren gaiaren inguruan, eta be, ala, gure artean behaz behiratu ditugu, aipatuko ditia hau ere ono bat gure artean, eta izango da, ez da baden, banan ala, girenen artean, e, zoin ateratzen den pixkat e, maitatuena denen artean. Edo haintzinarazi nahi duguna. Eta e, zer egan horrekin, ba, film guzi horiek erakutsiak izango dira teatiolako uh, ortsialeko gaualdian, uh, gaualdi asiera gisa, gio, izango dela DJ eta margolarien arteko performantzi bat, Eta uh, be, uh, irabazle uh, famatu hori pasatuko da uh, igande atxian uh, loreak filma baino lehen uh, azparneko zineman. Gaualdiak Gau bat eipatu duzu ahostiralean, larun batean ere, eh? jan behar da atiatiolak ateak dituela? Bai, laun batean izango da behaz eh, zine uh, konzertu eh, gaualdi bat, hori ere eh, urtez, ur, iru, urte, barkatu, iru urte horietan badaxe hori atxikitzea tartea musika eta zinema nasten nahasten den performantzi edo gaualdi horrei, Uh, aurten behaz slippers dingo dira. Hala aurteak behaz Slippers slippers dela Dr. Jekyll eta Mr. Hyde filma musikan ezartzen. Eta, be, ala, gaualdi eh, eder bat uh, izango dugu hor uh, eh, berezia, intentsa, ezagutzen uh, ez dutenek uh, sliperzen musika erten dela jok bortitz, baina biziki uh, ala, sakonki ateatzen dena eta musika edera, zinez. Eta film, uh, film zahori, uh, suritabeltzez den hori, ala, be, musikan ezagiko dute. Hala, eta erran dugu, webgunea badela, jon eiera bide eskertuko zaitugu eta zineginon? Bai, eh, nik zuei eta zauzta azparneat zinegin eh, festival hortara. Zinegin, Euskal Zinemaldiaren gaualdi bereziak, azparneko txatxolan. Azarroaren hogeita sortzian, klik labur metraiak, eta ondotik performantzi berezia. DJ G-Turn eta Digi Dubsize, eta Bretainiako Umunguz kolektiboko margolariak. Azarroaren hogeita behatzian, zine konzertuak. Slippers taldeak musikatuko du Dr. Jekyll eta Mr. Hyde filma. Azarroaren hogeita zazpitiko itamajera, azparnen... Zinegin Euskal Zinemaldia. Zinegin festivala aipatzen dugu beti Euskal Iratietan eta goiz behin. Azarroaren ogoita amajian, Salvador izana eta izena dokumentala emanik izanen da lehen aldiko eta gurekin eneko dorgontxogo filma egilea eguron eneko. Kaixo egunon, ez da lehen aldiz eta lehen aldiz munduan izango da e, azparneko eh, zinemaldian, e, dokumentala. Lehen, lehen aurkezpen aurri izango du. Eta lehenik nahi nuke jakin, zergatik Salvador? E, bueno, ala, ala tokatu zitzaidan, e, parean tokatu zen e, e, odolaren mintzoak e, lan bat amaitu berri garrapatu ninduen eskutan nuela eta eta eta batez ere, bueno, e, orduan izan zen e, erabaki hartzea, baina baina lehendik zetarroen zerbait zen, bueno, nire baitan e, presente zen zerbait, eta, eta bueno, Salvadorek bazuela alako e, bere bizimodu batik, batez ere ordura arte bizimodua baitzen gehien ezagutzen nuena, e, bazuela e, kontatzeko zerbait, edo bazela kontagarria, bai, bat, bat azere bizitaren dramatismoek markatzen dinduten ordura arte, eh, eta eta horrek eraman induen fisika bat pausu hori matera. Lauseme alabak e, elgarrizketatu dituzu, lehenik e, dokumental hortan e, lehengo irudiak, Salvadorenak filmatuak izan zirenak, sartu ote dituzu? E, lehenengo irudiak gutxi ditut argazkiak gehiago, eta, eta bada uneren batean batez ere zea, txistua josizkinoteneko orduko irudiren bat edo beste, bueno, ezaguna direna, baina ez dut e, irudi berririk ekarri, e, gehiago da e, argazkiak be, ezaguna direnak e, asko, edo gehienak nik uste dut, orain ez dut burutan e, berririk erabilote dudan, eta, eta bai dagoena da bere audio grabazio bat e, Euskadi Gratirako, Josemari, oi barkatu, Erri Gratirako, Josemari iriondoko egina, e, ba, hil laurretik, zera, pare bat hilabete edo hilabete bat lehenago hori da pixka bat salbadorren gandik igual pixka bat e, berri izan litekena edo, edo aportalezakena fizikoki. Ze bilbide ukandu uh, zure proiektuak, uh, ze metodo erabilituzu um, eh, ikerketa egiteko? Argitu nahi nukez dela, agian ikerketa periodistikotik gutxi du. Ezan nahi dut ez nahi zibili gauza berrien bila edo dokumentuen bila edo askorik, pentsa irrat, irratzaio honena ere, e, Martin Aramendia eta ungarrak e, eskuratu zidan eta eta bera izan zen e, eskutan jarri zena ni bila ibili gabe. Eta nire lanak egiago da nik uste dut alde antropologiko esan genezake hortan e, ikusten du nire burua garbiago esan nahi dut e, lanik handiena izan da edo interesgarrina nire ere e, seme izan dudan harremana eta eta eta egin dugun bidea elkarrekin, ba, bizka bat, bilaketa hortan ez denkin nire zerren bilan emilien bai Salvador, baina Salvador gauza edonor bezala e, perfil asko izan ditzak edo, edo bilaketa asko egin ditzak ez lan hori izan da batez ere nire, nire metodo ez dakit baina bai seme e, elkarrizketak eta eta beraiekin bizka bat, e, bueno, bide bat jorratu baita ere beraiek nora, nora eraman nahi ninduten edo joan nahi zuten ere, ez azken finean zuk dokumental bat egiten duzunean, eskean ari zara alegia uste zerbait eskaintzen duzu, e, zerbait e, eskain dezaiokela e, protagonista horri, baina azken finean eskatzen ari zara eta, eskatzen duzun hori eman nahi ez baldin badute edo ez baldin bada beraien intereseko edo ematen dizunak ez badu durik, ematen duen horrik zerbaiterako balio duela e, alperrik da. Eta hortan izan da gure arteko harremana batez ere nik uste dut, azeretan gero ja, ere bai, eta hori bidea e, e, e zer izan da, edo bintzat lan gutxiagokoa, baina, baina azeretan eta importantena niretzat hori da, beraiekin pixka bat ikusi, bai pertsona, salvador pertsona ganako bide hori, baina baita ere beraien zer sortzen zituen e, nire presentzia horrek eta nire proiektu honek zazken finean beraien bizitari zeizkizu kontatzen eta, eta hori norberaren da. Bere ala, jintzizautzun, gogoa, seme alabekin egiteko edo pentsatu duzu ere lehengo lagunekin eh, bertxolariekin eta... Gogoa baino gehiago lehen irudi eta herreztasunera jota e, Michel semea nuen. Eta Michel semea azken finean e, ezagutzen ez dugun ontzat edo urrunekoentzat entzat pixka bat Salvadorren irudi hortan e, e bere perfila mantentzen duelako, ez da, alegia Salvador hartzaintzat dugu, naiz eta gero deskubritu duan hartzain bainoago, edo hartzain bezain bat laboraria zela, baina gure mito hortan hartzain bat da, Michel hartzaina da, semea ere, e, aita bertsolaria zen, semea ere bertsolari da, e, Salvador bigarrena izenarekin gainera orduan, itzal hortatik ikusten nuen, barrez, e, bide simple bat eraman, hori zen lehen irudia nuena ez, ale ere nik Michele ezagutu nuenean, beraik ere e, beste anai semea o anai arrebak aipatu zizkidan, eta nik ere garbi ikusi nuen, e, zerbait e, benetako egin nahi ma nuen, ez zela e, justu ere e, seme bakarrarekin eta eta haren bizipenetatik egitea, eta azken finean ikusi dudana da gainera, e, ez da garbi, ez da matematika ez, baina e, guztie dutela xalabaren perfil ezberdin bat, nire intuizioan nik ez daitut ezagutu, baina guri guztiak osagarri direla aitaren irudi baterako. Saiatu zira mm, mitoa, mitotik ateratzen, e, pixka bat, eh, pertsonaren egan gehiago sartzeko? Bai, nire helburu, eh, eta imaino gehiago nahi batu duena da, mito bat sortzen denean pertsona hiltzen dugu esaten da, ezta? Eta bizten da, Salvador mito bat egina genuela, edo dugula, eta e, Murizak aipatzen zidan hori interesgarri iruditzen zait ark, zion, e, ez diotela, ez, ez zaiola inporta mito existitzen baldin bada, e, mito horrek oinarrian balio baldin badu, eta Xabadorrek baduela balio e, literari hori, ez da orduan ez zitaiola inporta mito hori existitzea, e, oinarrien dagoena benetan egiezko baldin bada. E, orduan, hortik e, abiatutan ikuste dut pertsona ganako bidea izan dela bai, eta, eta pertsona bat erakusten saiatu naizela eta gainera gehiago esango nuke ez daki dela Salvador den dokumentalaren aria bait bera da baina nire gogoan bazen baita ere pertsona horren itzalean direnak eta azken finean kasu honetan lau semea labak diren horiek haiei ere beraien e, toki ematea alegia ez daitezela Salvadorren seme alaba izan baizik eta bakoitzak du bere izena bere e, bizitza eta bere, eta bere bidea egina ez da. Eta horren fiskat presentzi hori eren ikustet ez dakit zornieni, baina bai ikusi dut behintzat e, garrantzitsua zela hortan ere pixka bat e, toki egitea. E, protagonista ez da dile Salvador bakarrik izan eta besteak haren e, aurkezle. Eta bukatzeko, uh, maila pertsonalean, ze erakaspen ekarri dizu dokumental horren egiteak? Irakaspena eh, bat dut behintzat eta eta <laughs> egiten duten lan bakoitzean e, esaten duta, da urrengo lanean ezain beste sakontzea. E, aberazgarria dira guztiz personal mailan eta, eta, eta bizipen mailan, baina eramaten duzu motxila hori onere kasuan e, hori izate hori proiektu hori izate hori eta eta biztan da gaina hortatik bizi ezintzaren ez e, ez bizi modu ateratzen ez duzun eza e, egiten da maila personalean hori ez orduan <laughs> ateratzen duzun gauzetako aurrengoa harintxeago egingo dut edo bintzat gehiagin hainbeste sakondu gabe edo hainbeste e, involukratu gabe ez da E, ala ere, bueno, hori da, e, maila personalean igual pixka bat, e, gauza teknikoetan ikusi, ikusten dudan, az, e, irakaspen asko ekarri bizkit, Salvadorrek, e, pertsonak ez dakitzen bat, azken finean pertsona guztio ditugu gureak, eta bai ikusten duzuna da, e, mitoa e, desegiteko sarri e, pertsonen alde negatiboak e, azpimarratzen direla, eta bai ikusi dudana da bizan da, alde negatibak guztiok bezala baditu Salvadorrek, baina e, pertsona bat denean e, balantzan dira goza guzti horiek eta eta gauza txar batek aldamenen ona du eta eta guztiok bezala da ba koherentziak eh sinezko dira ez danean izatea. Orduan e, pertsona bezala ikusi duena da e, pertsona bat gehiago eh sormenari dagokionean bai sentitu dut ba, ba bueno ba, behar hori ez da, eta jende batek baduela eta ibal agian ni ere hor sartzen ez, ba dokumentalak egite horrekin edo edo, edo edo beste ozen gauza egiten dudanean ere, ba bueno, behar hori baduzula eta sarri zure izakeratik dator edo zure eh, ezintasunetatik edo, edo gauzak azaltzeko beste modurik ez duzulako edo, edo gustu erosoen hori zeizulako. Ordun hori sentitu dut bai Salvadorrengan eta bai bere inguruko zenbaitengan ere, ez da gauza konkretu Salvadorrena bakare, baina bueno, ordun ikusten duzuna da ze balio duen e, iesbide horrek, ez da, edo, edo irtera badela e, sorkuntza. Eneko dogontxoro mil esker, azarroaren ogoita amagian, Salvador izana eta izena dokumentala, lehen aldikotz edatuko da Azparneko zinegelan, zinegin festivalakari? Bai, han izango nahiz, han izango nahiz, bai, eta, eta, eta han ikusiko dut nik ere e, dokumentala, bai, e, ikuspegi pixka bat e, ikusle ikuspegitik, ez ba, jende gehiagorekin ikusten duzunean e, sortzaile baino hago pixka bat jartzen zarelako distantziera, eta bestetik izango dut lehen aukera nik ere e, bertako protagonistekin e, solasa izateko e, dokumentala elkarrekin ikusi ondoren, ze azken finean e, beraiekin hitz egin dut gutxi gora bera eduki aldetik eta zer gauza diren eta zerrez diren izango, baina nik uste dut balio izugarria duela horrek e, niretzat eta da e, dokumentaleko protagonistak e, elkarrekin ikusteko gai izatea azken finean gauza e, personala dira, ez, norbera da agertzen dena, ez naiz ni, orduan hori e, norberak bere burua pantalla hundian ikuste eta beste jende batekin konpartituaz, nik uste dut hori dela niretzako bizipenik importantena eta eta eta eta, gustoko nuke ba ba ba gustio pozik izatea. Eneko dogontxoro mileskea zuei. Eta bat, eta bi, eta hiru, zinegin festivala, azaruaren ogoita zazpitik, ogoita majera, azparnen. Filmak, dokumentalak, labur metraiak, masterclass, aurrendako filmak, eta gabaldi bereziak. Azparne irurogoi, irurogeita mairu. Txua, Josean Ileben, eta beste frango. Eta lehen aldiko atzipagaldean, Loreak, eta Salvador izana eta izena. Informazio guzia, zineginen webgunean. Azarroaren hogeita zazpitiko itamajera, azpagnen... Zinegin, Euskal Zinemaldia.